tuendelea na tafsiri ya surati Maryam na leo tuanza aya hamsini na sita aya ambayo yaendeleza utajo wa nabii na mitume na sifa zao wadhkur fil kitabi idris ay wadhkur ya muhammad watajie e bwana muhammad rehma na amani zimfikie fil kitabi katika qurani watajie habari za nani Idris Nabii Idris alayhi salam Nabii Idris kwa majina ni Idris bin Shif bin Adam na yeye ni katika mababu zake Nabii Nuh alayhi salam kama alivyokatikiwa al-Imam Bukhari katika hadithi al-anbiya bi anna idrisa jaddu nuhin au jaddu abihi kwa nabii Idris alayhi salam imma ni babu yake nabii Nuh moja kwa moja ama babu yake babake Nuh alayhi salam Nabii Idris alayhi salam ni awwalu nabiyyin baada adam alayhi salam ni nabii wa kwanza baada baba yetu adam alayhi salam na yeye ndiye wa mwanzo khatta bil kalami aliyeandika katika hadithi ndefu iliyopokewa na muslim kutoka Muawiya bin al-Hakam al sulami kwa mtume rehman amani zimfikie asema kana nabiyun min al-anbiya'i yakhutu alikuwa mtume miongoni mwa mitume nabii miongoni mwa manabii alikuwa akiandika nabii huyu ni nabii Idris alayhi salam pia yeye ni wa mwanzo kushona nguo na kuvaa nguo zilizoshonwa walikuwa kwa watu wakivaa ngozi kama ilivyopokewa bihatim kutoka ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal anna idrisa kana khayatan fakana la yaghrizu ibratan illa qal subhanallah fakana yamsi hina yamsi fakana yumsi hina yumsi walaysa fil ardi ahadun afdala amalan minhu Nabi Idris alayhi salam ni mshonaji tela na likwako hadungi sindano ila husema subhanallah ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila nuksani na kila kasoro na kila akishinda jioni basi duniani hakuna aliye na kazi bora kama kazi yake yeye kushona nguo kwa sababu ndio ni uvumbuzi kwa sisi leo si jambo la kawaida kila mmoja avaa lakini aliyoanza ni yeye ndio tutasema akawa hakuna mwenye kazi bora kama kazi yake yeye wadhkur fil kitab idris innahu kana siddiqan الصديق هو الذي يبالغ في التصديق ma jaahu min alhaq ni yule ambaye alikuwa ni mkweli mkubwa asadikisha pakubwa yote yaliyomjia kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia alikuwa ni mkweli katika maneno yake alikuwa ni mkweli katika matendo yake innahu kana siddiqan nabiyya hakuambiwa kama nabii Musa kuwa ni nabii na ni rasul huyu aliambiwa innahu kana siddiqan nabia kwa sababu alikuwa kwa si rasuli alikuwa kwa ni nabii kwa sababu baina yake yeye na nabii Adam alayhi salam ni tofauti ya vizazi viwili baina ya nabii Idris na nabii Adam alayhi masalam tofauti kwa kuni generation mbili jil mbili kwa hivyo yeye hakupewa kitabu lakini alipewa suhuf na alipewa suhuf 30 kama alivyopokea ibn Marduwai kutoka Abu Dhar al-Ghifari radhiallahu anhu alimuuliza mtume swalla sallam kuhusu vitabu akamjibu vitabu ni vinne Taurati Injili Zaburi Qur'an akamuuliza kuhusu suhuf akazitaja miongoni lozitaja ni kwa nabii Idris alayhi salam anzala ala idrisa 30 sahifatan alishukishiwa na Idris sahifa na ni kama nyaraka hizi 30 na kama nabii yote yule alikalifishwa na kufikisha ujumbe alijitolea akavumilia maudhiko akasubiri kama manabii wowote wale wengine ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu katika aya 85 suratul anbiya wa ismaila wa idrisa wa dhalkifli kullun minas sabirin amwambia bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbuka nabi Ismail na nabi Idris ambaye leo twamtaja katika darasa yetu hii wa dhal kifli kullu minasabirin kila mmoja wao alikuwa miongoni mwa wenye kuvumilia na kusubiri katika pandashuka za dawa ukisema haki jua kusema kwako haki kuna dhariba ukilingania uislamu jua njia hii inapanda shuka nyingi ndo mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kwanza baada ya kushukiwa na Jibril alayhi salam katika ghari Hira kwenye giza la pango amona kiumbe hajamuonapo amona kwa mara ya kwanza amwambia maneno yaliyo mageni ayasikia kwa mara ya kwanza akatoka huku akitetema hali kuwa yuko katika mji wa maka ulioko katikati ya jangwa katika msimu wa joto enda kwa mkewe za miluni za miluni nifinikeni nifinikeni akamwelezea bi Khadija yaliyomfika bi Khadija akamuita Waraka bin Naufal ambaye ni mwarabu lakini kwa kufuata ahlul kitabi alipomsikia akamwambia huyu ni Jibril annamus ambaye Mwenyezi Mungu amemshikishia Nabii Musa alayhi salam kisha akamwambia laiti Mungu atanikundulia umri wangu nishuhudie ile siku ambao watu wako watakutoa maka mtume akashangaa akamuuliza awamukhrijiyahum hivi watu wangu mimi watanitoa akamwambia hakuna mtu yote anayebebeshwa ujumbe kama wako illa udia illa hupigwa vita kafanywa uadui ndo mitume ilipolingania haki ilipata mtihani lakini wakasubiri wakavumilia daraja waliopewa haikuwa ni bure ni natija ya kuvumilia kwao katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya na saba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endelea kumsifu Nabii Idris alayhi salam akisema warafa'nahu makanan aliya na tukamnyanyua mufassirina umefasiri aya hii mara mbili grupu ya kwanza wasema huwa raf'un majaziyun kunyanyuliwa huku ni kwa lugha ya majazi metaphorical language ambao muradi wake raf'ul manzilati ni kunyanyuliwa kwa cheo na utajo lima utiahu min alilmi alladhi faqa bihi min salafihi kwa ile elimu aliotunukiwa na Mwenyezi Mungu iliyowashinda waliomtangulia tukasema wa kwanza kuandika ni yeye wa kwanza kushona nguo ni yeye ana mambo mingi aliyotangulia waliotangulia mwenye kutumia vifaa na vyombo yeye wa kwanza kwa ufupi sehemu ya utamaduni na civilization ya wakati ule alikuwa yeye ndiyo mwanzilishi wake ndo akasema warafa'nahu makanan aliya grupu ya pili wakasema huwa raf'un haqiqiyun ila samai alipazwa alinyanyuliwa physically kama vile Mwenyezi Mungu alivyomnyanyua Nabii Isa alayhi salam walipotaka kumuua Mwenyezi wasema wama qataluhu wama salabuhu hakufaulu kumua la kumsulubu walitaka lakini Mungu alimshabihisha mmoja wao Mungu akamuokoa nabii Isa salam bal rafa'ahu Allahu ilayhi alimpaza ala kulli hal mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Isra na Mi'raji ambayo ni safari ya awamu mbili awamu ya kwanza ni Isra ni safari ya usiku alitoka maka mpaka Baitul Maqdis Mi'raji kutoka Baitul Maqdis mpaka mbinguni katika hii awamu ya pili ya safari yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alionana na Nabii Idris kama alivyopokea Anas bin Malik kutoka Malik bin Sa'sa kwa mtume rehma na amani zimfikie annahu raa idrisa fi samai rabi'ati lailatal mi'raj kwa mtume rehma na amani zimfikie alimwona nabii Idris katika wingu wa nne katika safari ya Isra'i na Mi'raj alipomwona nabii Idris alayhi salam alimwambia mtume rehma na amani kwa kumwambia marhaban bil akhi salih wan nabii salih marhaba welcome karibu kwa ndugu mwema udugu huu ni udugu wa imani na udugu wa wa kwa wote manabii na mtume au nabii mwema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك سيني إشارة هاو هاو كنا ناني إشارة هي راجعة إلى الأنبياء المذكورين fi hadhi surati alkarima hao hii ishara yaregea kwa manabii na mitume tuliowataja hapo nyuma kuanzia nabii Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail mpaka kufikia kwa nabii Idris alayhi salam ndio ulaika hao wote habari zao miongoni mwa mitume hao hawa an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha kwa hivyo hawalotajwa baada ya ismul ishara ndiyo madhumuni waliokusudiwa wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala an'ama Allahu alaihim na pia ndiyo madhumuni yake Mwenyezi Mungu kauli yake wa mimman hadaina wajtabaina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema nyingi alizowaneemesha mitume wake kule kuteuliwa kama manabii bua pili asidikia ule ukweli na mfano wake kwa useme haya wamepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sharafu iliyoje kwa Mungu akuteue ni mtume kisha Mungu muumba akusifu wewe kuwa ni asiddiq kisha akusifu kwa hidaya akusifu kwa mkatili chaguliwa ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina hi min ni bayaniya ni min ya kubainisha na kufafanua na kuweka wazi haolo neemeshwa minan nabiyina ni miongoni mwa mitume na manabii kisha min dhurriyati adam hizi min ziko tofauti hii min ya pili ni tabi'idhia katika neemeshwa hawa hawa manabii ni miongoni mwa kizazi cha Adam si wote ni sehemu ya kizazi cha nabii Adam alayhisalam na min Adam katika manabii anayekuja mubasharatan ni nabii Idris alayhisalam salam liqurbihi minhu kwa ukaribu wake wa illa manabii wote tukiwafuata wafika kwa nani kwa nabi adam annasu min adam wa adamu min turab sote tukienda kizazi chetu tutafika kwa nabi adam alayhi salam lakini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aenda kwa specific hasa kwa hivyo karibu ni Idris alayhi salam kwa sababu ni generation mbili tu baina yake yeye na nabii Adam alayhi salam kwa sababu aitwa Idris bin Shif bin Adam kisha wa mimman hamalna ma'a nuhin na miongoni mwa kizazi cha wale tuliowabeba pamoja na nabii Nuh tuliobeba katika nini katika safina nabii Nuh alayhi salam huzingatiwa ni baba wa pili wa wanadamu kwa sababu kaumu yake baada kulinganiwa alfa sanatin illa 50 ama walilinganiwa miaka elfu kupungua hamsini nao ni miaka mingapi 950 mtume huyu alingania na hapa pana mafunzo sisi wakati mwingine tulingania muda mfupi tutaka results change yataka time mabadiliko yataka wakati tuangalie sisi tangu khilafa ya Uthmania ilipovundwa 1924 leo ni miaka mingapi huwezi tu overnight kusema mambo yatabadilika mabadiliko yataka subra yataka juhudi na yataka wakati baada ya miaka tisa na hamsini ikawa hakuna nayeamini mpaka Mwenyezi Mungu akamshukishia wahi hatokuamini wewe nabii Nuh illa man kad amana illa yula shamini hakuna mtu mpya ndo akawapinda usiwate duniani katika makafiri dayara ikaja amri ya kuangamizwa lakini akapewa amri mwanzo ajenge jahazi akajenga jahazi nchika jamaa walipokuwa wakorofi kila pitaye eh hii jahazi la baharini la nchikavu kavu atakayeliburuta baka baharini nani inadi na sihizai mpaka ilipofika amri ya Mwenyezi Mungu surati Hud aya 40 hatta idha jaa amruna wafarat tanuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka ilipofika amri maji yakachimbuka kwa nguvu kutoka tanuri tanuri ni majiko ya zamani katoka maji kwa presha kwa nguvu nikao ni mwanzo ya yale maji kufurika akapewa amri katika kila hayawani abebe mbea mbili mume na mke na abebe waumini na familia yake iliyoamini waliobakia wakagharikishwa na mna kauli nyingi katika je haya maji yalifinika dunia nzima au yalifinika yale maeneo yalikokuwa yakiishi watu kwa sababu tuelewe baina Adam na Nuh si mbali sana kwa hivyo ile population ya watu si kubwa si kama sisi leo tuko kila mahali kila nchi ukicheti ya ardhi jamaa tayari watu wako tulivojazana siku zile bado ala kulli hal kikaangamizwa waloponea ni wale kwenye jahazi ndo wa mimman hamalna ma'nuh wa min dhurriyyati ibrahim na miongoni mwa kizazi cha nabii ibrahim nao ni wanawe nabii ismail kifungua mimba nabii ishaq na mjukuu wake ambaye ni mtoto wa ishaq ni yaqub wa israila ai wa min dhurriyati israil na kizazi cha israil israil ni nani israil ni nickname ya nabii yaqub kwa hivyo bani israil kizazi hichi kimeanza kwa watoto wa nabii yaqub kwa mtu akisema ah madamu nabii Ibrahim aliburia filastini basi Filastini ya Mayahudi la tuelewe kuwa Banu Israeli wameanza kwa mtoto au kwa mjukuu wa Nabii Ibrahim naye ni Yaqub na Nabii Ibrahim alayhisalam alipoguria filastini al-Khalil ambao leo Mayahudi waita Hebron alikuta kuna kabila la Kiarabu la Kikanaani kwa kukuta mahali empty alikuta kuna watu ambao ni Waarabu asili ya Kanaani na Yakub na wanawe hawakukaa muda mrefu hivyo Filastini kisa cha Nabii Yusuf maarufu alipouzwa na ndugu yake aliuzwa wapi Masri akapata cheo Masri huku Kanaan yaqubu na nduguze wakafikwa na ukame wakaja mpaka mwisho akasema waatuni biahlikum ajma'in akatoa oda wagure waje wapi Masri wakakaa Masri wakazaana mpaka Firauni akawafanya utumwa akawatesa nabi Musa alayhisalama akaja akawatoa ili awaregeshe wapi Palestina ala kulli halini nubdha ya kipande cha tarehe wa min dhurriyyati ibrahima wa israil katika kizazi cha israil nani ni yaqub manabii na mitume waliotumilizwa na nabii Musa nabii Harun nabii Zakaria nabii Yahya na Isa nabii Isa tutasema eh hana baba lakini mamake nani mamake ni katika dhuria na kizazi kinachokwenda paka kwa nani mpaka kwa Yaqub wa mimman hadaina wajtabaina ni miongoni mwa wale tuliowaongoza hadaina kutoka na alhuda uongofu wajtabaina ai wastafaina tulio wateua tukawachagua tukawafanya manabii tukawafanya na mitume hawa idha tutla alaihim ayatu rahmani ay idha tuliyat alaihim kutubullahi almunazzala wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu na aya za Mwenyezi Mungu si Qur'ani tu kwetu sisi leo aya za Mwenyezi Mungu nini ni Qur'ani lakini kwa nabii Musa aya za Mwenyezi Mungu zipi ni zile zilizo katika nini Taurati aya za Mwenyezi Mungu kwa nabii Isa ni zile ambazo katika nini Injili aya za Mwenyezi Mungu kwa nabii Daudi ni zile ambazo katika nini Zaburi na kwetu sisi ni katika Al-Qur'anul Karim idha tutla alayhim ayatu rahmani wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu na hapa imetumiwa Ar-Rahman mwingi wa huruma anayewarehemu wema na waovu hapa duniani kharu sujadan wa bukia ay faqatu ala wujuhim sajidina raghbatan hupomoka na kusujudu tena wabukia ai bakina na hii ni jamu ya bakin hupomoka wakasujudu huku wakilia katika hadithi ambayo mutafaqun alayhi inausimuliwa na ibn Mas'ud radhiallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbari iqra alayya siku moja mtume rehma na amani zimfikie yuko juu ya mimbar amombe ibnu mas'ud radha Mwenyezi Mungu zimfikie yeye nisomee mimi Qur'ani qultu aqra'u alayka wa alayka unzila hivi mimi ibn Mas'ud nikusomee wewe bwana mtume sallam Qur'ani na Qur'ani imekushukishia wewe umeshukishiwa wewe na Jibril ndipo katusomea sisi qala inni uhibbu asma'ahu min ghairi na mimi napenda niisikie kwa mwingine asokuwa mimi na moja katika maajabu ya Qur'ani na athari yake hukuathiri si tu ukisoma wewe pia ukisikia kwa kwa mwingine bora uwe una umakini na waisikiza kwa heshima na adabu inostahili ina utulivu wa kiajabu asema ibn Mas'ud radhi Mwenyezi Mungu zimfikie yeye faqara'tu suratan nisa'i asema akasoma suratul nisa hatta ataitu ila hadhihi alaya asema mpaka kafikia aya moja nao ni kauli yake Allah ta'ala fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin waji'na bika ala haula'i shahida fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin vipi itakuwa hali ya watu siku ya kiyama kila nabii atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu awashuhudie watu wake jawabu yao ilikuwa koni ipi alipowalingania ujumbe Mwenyezi Mungu matendo yao yalikuwa ni yapi wajina bika ala haula'i shahida na Mwenyezi Mungu ambaye bwana mtume Muhammad SAW alaihi wasallam na wewe uwe ni shahidi juu ya watu wako juu ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala hasbuka al'an akamba yatosha stop ibn mas'ud asema faltafattu ilayhi alipokuwa akisoma kwa kumwangalia mtume asema nilipomwangalia fa idha ainahu tadrifani tahamaka naona mato yake yatoka matozi mtume iwalia sallallahu alaihi wasallam kwa ile huruma aliyokuwa nao kwa umma wake na kwa uzito wa siku ile siku ya kiyama hii ndio ilikuwa tabia ya mitume na waja wema wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu aya za hizi ziliwabadilisha hali zao zikabadilika wakashindwa kuzimiliki nafsi zao wakawa ni wenye kulia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu alghafurur rahimul barur karim na